والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد Drage braći, mi smo inače već čitali, znači i u toku smo onaj čitanja knjige El Vela Valbara i otprilike onaj malo da tako kažemo uh, uvodni dio koji je bilo teže možda malo prilagoditi uh, halkama i dersovima i ovakvim diklovima kao što smo mi večeras u njom smo prešli. Možda uz Allahovu pomoć da nastavimo zato što dolaze poglavlja koja su znači direktne i vezane za šarijatske propise i uh, direktni su vezana baš za El Balao, El Balao i, i objašnjavaju stav mu'mina prema onima koji to nisu, muslimanom prema onima koji to nisu i tako dalje. Pa ćemo za Allahovu pomoć povremeno se vratiti na tu knjigu i ja ću se truditi u najmanju ruku da pravimo izbor. Znači, ako nećemo ići onaj redom, u najmanju ruku da pravimo izbor. Ali, večeras uz Allahovu pomoć, zbog više razloga i okolnosti, smatram da je da će biti korisno za Allahovu pomoć i molim Allaha subhanahu wa ta'ala da u tome podari bereket. I da to bude uz Allahovu pomoć ispravna odluka da se večeras vratimo samo na jednu temu iz Muhtesara koja mi se čini u ovom trenutku važnom da je podevljamo da je podvučemo tako, da je na neki način obnovimo svoj ugovor sa njom je tako da se posjetimo i da ovo večerašnje druženje provedemo čitajući propise o mjestima. Propisi o mjestima. Ili propisi o državama. Ili propisi o gradovima. Kako god hoće. Znači dar ili dijar sve to obuhvati. Pa prvo poglavlje je definicija. Šta je to darul islam i šta je to darul širk ili kufr? Šta je to islamsko neko mjesto, muslimansko ili tako, ili mjesto nevjerničko. Šta je to islamska država, šta nevjernička država? Šta je to islamska država, šta nevjernička država? Prije nego što pročitam ove definicije, onako samo radi nas, znači da vidimo kako je nas, naše dosadašnje poimanje toga šta je tu islamska država? Ko bi od vas to nama mogu da definiše? Onda gdje su zastupljeni islamski zakon. Ja, oni gdje su zastupljeni islamski zakon. Kako je zastupljen? Pa gdje vlada islamski zakon. Nije bitno da li su muslimani, samo je bitno da, da vlada i zakon. Znači, kad kažeš da su zastupljeni, da se ili da vlada, ili da se sprovodi, to ništa nije isto. Znači, to ništa nije isto. Jesi me razumio? Kad kažeš da su zastupljeni, znači... Da se među ljudima sprovode islamski zakon. Jel' tako? A kad kažeš da vladaju, onda je to sad... Nešto sasvim drugo, jel' tako? Dobro. Znači, država ili mjesto u kojem se vlada ili vla, vlada se po islamskim zakonima, po šerijatu, po Allahovom zakonu, jel' tako? Smatra se islamskom državom makar ne bili njene stanovnici muslimani. Makar ne bili njene stanovnici muslimani. Je li tako? Dobro. A šta je onda neislamska država? Ovdje kaže autor u knjizi islamska država je država u kojoj se sprovode islamski zakon, znači Allahov šarijati zakon, a sve mimo toga je ne islamska država. Vrlo jednostavno. Znači, to je islamska, sve što nije to, je Šta neislamska. Svatate, broći. E, kad ovu definiciju spustimo na, na zemlju, je tako? A to je ono zbog čega se svi bune. I stalno nam to prepisuju. Vi odmah to spustite na zemlju. Pa dobro, teško nam nekako kad u zraku stoji, bojimo se od puhaće, otiće tamo vamo. Kad se spusti na zemlju, onda malo tvrđi to. Jest. Znači, kad spustimo to na našu realnost, no tako, onda ćete vidjeti šta? Na primjer, Maroko. Hm. Tunis. Ono, krenuo sam sa zapad. Od Magriba do Mašrika. tako? i tako red. Dobro. Kaže dalje u tekstu. Ako se širk proširi u nekom mjestu i ono što prati širk, što ide uz širk, a šta to ide u širk, je tako? Ide u grijesi i harami, je tako? I rašite se novatarije. I uspostavi se, znači, dava ka nečemu drugom mimo kitaba i sunneta ili bude se pozivalo nečemu drugom mimo kitaba i sunneta, onda kažemo da sav Kur'an i ono što se nužno poznaje od ove vjere, uz iđma svih učenjaka upućuju da je to daru kuf i širk. Znači, ako se raširi širk i raširi se ono što ide uz širk, je tako, od grijeha, od novotarija i tako dalje, i budu, znači, dave koje postoje, koje su dominirajući, ne budu kitabu i sunnetu, nego nećemo drugo mimo toga, onda i Kur'an i sunnet i idma svi učenja kao kući na to da je to daru kufr i širk. Ovdje jedan kratak izvod iz pisma gdje piše šejh Hamed bin Atik, rahmehullah, E, jednom od svojih savremenika piše mu pismo i objašnjava mu da je Ihsa jedan od gradova u Saudijskoj Arabiji područja znači područja e, istočnog područja prema onaj prema arapskom zaljevu da je to područje i taj grad je tako da su Darul Kuf objašnjava pa kaže u tom pismu u dijelu, znači, tog pisma, kaže. Kogod ima imalo iskustva sa onim što su ustanovili i utvrdili učenjaci, znači, istražitelji, znači, vidjet će da je svako mjesto, kad se proširi u njemu širk, i kad se javno u njemu čine harami, izbrišu se ili nestanu znakovi dina i vjere. Ma'alimu din. Znači, znakovi vjere nestanu. Nestanu obilježja ovog dina da to mjesto postaje ili da je to mjesto šta? Biladu kofr. Da je to mjesto nevjetničko. Šta, šta je uslov? Kako je? Da se proširi širk, da se javno čine harami, i da nestane obilježja vjeri. Šta su obilježja vjeri? Znakovi na ljudima, je tako? Vanjski znakovi slava, na ljudima. Na okolini. Zani, džamije. Namazi u džematu, je tako? Namazi u džematu. I tako dalje. Znači, kad nestane toga, onda je to sa zemlja kufra ili mjesto kufra. E sad i ovo kad spustimo, na primjer, na većinu sela, tako, onda ćete vidjeti šta da se u mnogim džamijama klanja samo džuma. Jel tako? A proći ćete kroz selo i nećete nikoga prepoznati kao muslimana. Proći ćete kroz čitave čaši i nećete vidjeti jel tako? Nijedne džamije. Ili ako vidite jednu ili dvije, vidjet da su prazne tokom čitavog dana. I nikoga opet onako faksom neće prepoznati ni ponašanjem, ni odjelom da je musliman. Tako. Ali, obzirom da je ovo sad rastegljivo, pa bi neki mogli oko ovoga nagađati, tako, pa govorit ovo ili ono, onda kaže on, A stanovnici ovog mjesta, kojeg mjesta? Ovog ihsa, ovo što je spomenuto u pismu. A stanovnici ovog mjesta su na ovo dodali još, povrh svega ovoga, na to su dodali sljedeći, šta? Da javno psuju, odnosno mi kažemo psuju, a Arapi kažu šta vrijeđaju ili pogrdno se izražavaju u Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovoj vjeri. I postavili su zakone, koje sprovode nad ljudima, a koji su suprotni kitabu i sunnetu, a ti znaš, a ti znaš, ko, ovaj ko me piše, šeš Hamed Benatik, a ti znaš da je ovo, ovo zadnje što je spomenuo, samo ovo, da su spostavili zakone koje sprovode nad ljudima, dovoljno samo po sebi, bez ičega ovoga prije, znači što smo spominjali, da izađu iz islama dovoljno je onome ko to učini da se smatra da je izašao iz islama, da nije više muslim. Da nije više muslim. Zašto navodim ove citate? Radi definisanja ovih darul islam i darul kup. Za definisanje darul islam i darul kup. Ovaj, znači darul islam i darul kufr, vidjeli smo kroz dio ovog pisma da je to znači živa definicija koju su oni spuštali na na teren. I tako se odnosili pre, op, znači skroz je tako provodili. Skroz je tako provodili. Kaže šejh Abdullah Ebu Batin rekli su znači onaj, učenjaci da su sva mjesta ili sve države dijele na dvije vrste država. Koji? Islamske ili neislamske. Znači nema među kategorije. Ili je država islamska ili je neislamska. Jer tako, darul islam je darul kofr. Što se tiče, znači, darul islama, definicija je da je to država u kojoj se sprovode islamski zakoni, makar njeni stanovnici ne bili muslimani. A sve ostalo je darul, darul kofr. A sve ostalo je darul kofr. Kaže šehe Hamed bin Atik, isto tako odgovarajući onome ko se sa njim, znači, odgovarajući jednom od e, svojih savremenika u raspravi, jel tako? Govoreći o stanovnicima Meki. O stanovnicima Meki. I šta reći za samu Meku u njegovo vrijeme? Šta reći za samu Meku u njegovo vrijeme? Nakon što je spomenuo, ovdje stoji, nakon što je spomenuo, znači da je vađib da se samo Allah subhanahu wa ta'ala ibadet čini da se slijedi Resul sallallahu alaihi wa sallam, onda kaže kad se ustanovi postojanje ova, ove dvije osnove. Koje dvije osnove? Da se samo Allahu ibadet čini da se slijedi samo Resul sallallahu alaihi wa sallam. Kroz znanje i kroz dijelo i davu, tako, znanje da se to zna, da se te dvije osnove znaju i da se sprovode tako u dijelo i da se tome poziva, to će onda biti vjera tog mjesta. To će onda biti din tog mjesta. Bez obzira koje je to mjesto. Je tako? Šta to znači? Kad budu radili po islamu i budu pozivali u islam i budu štitili onoga ko je musliman, jel tako? I budu se suprotstavljali onome ko nije musliman, jel tako? Ko se suprotstavlja ovima, onda su oni muvahidini, jel tako? Onda su oni muvahidu. Što znači muvahidu? Oni koji su na tevhidu, jel tako? Onda su oni na tevhidu. Ali, ako je širk rašina, pa onda navodi primjer kao upućivanje dova Kabe ili Mekamu, Mekamu Ibrahimu, je tako? Ili se budu dove upućivali poslanicima i dobrim ljudima i bude se uz taj širk iz te dove raširi se ono što slijedi i što ide uz širk, kao što je zinaluk, kamata i razne vrste zuluma i budu se suneti zapostavljali. Je tako? bacali iza leđa, kako ovdje bukvalno stoji. I rašire se novotarije i zablude. I bude se sudilo pred nepravednim vladarima. Je tako? Po vođama koji su zulmčari, zaleme, je tako? I predstavnicima koji su mušici. I bude se pozivalo nečemu drugom mimo Kur'ana i sunneta. I ovo postane poznato u nekom mjestu, nema nikakve sumnje, ni najmanje sumnje, da će se reći za ovo mjesto da je to Darul Kuf. Da je to Darul Kuf. Pogotovo ako stanovnici tog mjesta su neprijateljski se postavili, pogotovo ako su stanovnici tog mjesta neprijateljski postavili prema nosiocima Teuhida. I ako se trude da se Teuhid i da se oni koji nose tevhid smaknu, ukinu, je jel tako, da ih nestane i tako dalje, da nestane njihove vjere i bore se protiv muslimanskih mjesta. Sve ovo što on govori priličilo je i bio je opis čega? Mekke. Mekke. I bio je opis Mekke. Znači bio raširen širk dove se upućivala kabi, poslanicima i tako dalje. Blud. Rašira kamata. blud, zinal, sve bi, kamata, zolom, jel tako? Sve to postojalo. I sve to bio opis Mekke. I bili su neprijateljski posebno, neprijateljski se postagali prema mu vehidima. Čak da su čitav jedan period zabranjivali tim ljudima šta da dolaze na, na hač. Je tako? E, u njegovo vrijeme je tako situacija bila u, u Mekke. Jest. Znači, takva je situacija bila. Danas, kad analiziram situaciju, onda je jako, jako slična ovoj, ako nije sasvim ovakav, Allah najbolje Znači, ako želiš da ti donesemo dokaz za ovo, da je mjesto u kojem bude proširen širk, zinaluk, kamata i ostalo, znači da je to mjesto, kaže, ako želiš da ti donesemo dokaz, onda sav Kur'an i izmas sve uleme i ono što je opšte poznato, nužno poznato u ovoj vjeri, vjeri islamu, je ovaj dokaz za auto i to je poznato svakome, svakom učenjaku hoće na kraju da kaže sumiranje, sum, e, sumiranje ovoga svega što je prije govorio, kaže ako se u nekom mjestu raširi upućivanje dove nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i sve što usto slijedi, jel tako, i stanovnici tog mjesta ustrajavaju na tome, onda će se voditi borba protiv njih. Pogotovo, odnosno, ustrajavaju na tome i bore se na tome odnosno ustrajavaju na tome i brane to, bore se za to. Je tako? I još nešto kod njih bude, znači, ustanovljeno neprijateljstvo prema nosiocima Teuhida i neće da se pokore dinu, da se povedu za ispravnim dinom, kako da se ne presudi da je to mjesto, mjesto kufra, odnosno da je to država ili to grad, grad kufra. Makar se oni pripisivali odnosno, makar se oni ne pripisivali nevjernicom. U smislu, ne kažu za sebe da su oni kršćani ili židovi, ili, makar se ne pripisivali nevjernicima. I makar izražavali svoje odricanje od osnovnih nevjernika, ali tako, židove i kršćani. Pogotovo ako izražavaju šta neprijateljstvo prema muvehidima i govore da su muvehidi na pogrešnom putu ili da su oni havarić i da su kjafir, je tako? A pogotovo, ili kako, ili šta da kažemo kad, su, kad ove se stvari nađu sve zajedno, je tako? Kod, ne, kod stanovnika nekog mjesta ili u nekom, u nekom mjestu. Onda je to zasigurno šta mjesto kufra i širka. Mjesto kufra i širka. Dobro. E sad, kad ustanovimo šta je darul kufr, onda ustanovimo da mi živimo gdje? U darul kufr. Je li tako? To je konstatacija. Sve ovo da se što smo pričali, šta je našto se završava? Na to da mi vidimo šta? Da mi živimo u darul kufr. Dobro. Znači širk je rasprostran. Grijesi se čine javno, bez ikakve, bez ikoga da to ospo, usporava i tako dalje. Yes. A prema nosiocima se čine se mudo. Yes. A prema nosiocima teuhida se, je tako, sa velikim ljubažnošću i poštovanjem odnose, je tako? ukazana im je sva čast, jel tako? Sve privilegije imaju. U zemljice tamo. Da su zatvorske. Je. U ulici Braže Mihajlovice. <laughs> sve imaju tamo privilegije. Dobro. E, pošto je vama to sve fino, lijepo, jasno, ovo večera što sam htio reći, znači nije zbog ovoga, ovo je samo da izdefinišem. Ali šta je sad obaveza onih koji su ovako u komiji? Jel tako? U Darul Kufr. Šta je obavezno? Kako izgleda mjesto, jel tako, iz kojeg je vađi počiniti hiđu? Osim onome ko može ispoljiti din. Jel tako? Uz objašnjenje šta je to ispoljavanje dina. Šta je to ispoljavanje? Vjeri. Pa sad ćete vidjeti te propise. A mnogi nama prigovaraju za mnoge stvari kod nas i kažu ko je od uleme sa vama. A ja vas pitam ovo ovdje što čitamo i namjerno non stop ponavljam da čitamo. Ko je napisao? Voljda neka ulema nisu, čobani neki. Tako, čobani su ovo što čitaju, a ulema je ovo napisao. Znači, kažem, upućuje Kur'an i sunnet i zdrav razum da je važib učiniti hijđru iz svake države u kojoj su istaknuta znamenja, da tako kažemo, kufra. Iz svake zemlje u kojoj su istaknuti znakovi kufra. Iz svake zemlje u kojoj su istaknute parole kufra iz svake zemlje u kojoj su istaknuti obježja kufra, je tako? Istaknuta obježja kufra. I iz svake zemlje u kojoj prevladavaju, kao što imaju ša'airu din, imaju ša'airu islam, znači obježja islama imaju ša'airu širk. I prevladavaju ti, znači, parole širka. Pogotovo onome ko ne može da ispolji svoju vjeru u toj zemlji. Ne može da ispolji svoju vjeru u toj zemlji. I nije nije siguran za sebe od fitne. Od iskuše, iskušenja. U čemu? U vjeri. A ispoljavanje vjere koje će mu dozvoliti da ostane u takvoj zemlji i da boravi među mušicima, jeste šta? Da ispolji svoje razilaženje sa svakom skupinom nevjernika, sa svakom sektom nevjerničkom, sa onim što je poznato kod njih od njihove zastranjene akide. I da im ispolji svoje neprijatelj, neprijateljstvo. Znači, važib je učiniti hijžu iz mjesta nevjerničkog. Dozvoljeno je da ostane i da boravi tu samo onaj koji može da ispolji svoju vjeru. A ispoljavanje vjere je šta? Da ispolji svoje razilaženje sa njima. Da se ne slaže sa njima. I da ispolji svoje neprijateljstvo sa njima. I to u čemu? u najpoznatijim stvarima koji su najpoznatiji kod dotične te skupine nevjerničke. Kod te baš dotične skupine nevjerničke. U nastavku teksta vidjet ćete detaljnije objašnjenje. U drugom značenju kaže uspostavljanje odricanja od mušrika i njihovi božanstava Jel tako? drugim riječima, šta kaže? Dozvoljeno je da boravi među mušicima onaj ko uspostavi šta? Odricanje od mušika i od njihovih božanstava. I da im obznani da je ono na čemu su oni širk i kuf. E tu je ispoljavanje vjera. Da im obznani da je ono na čemu su oni, šta, otvoreni širk i jasna zavruda. I da to potpuno izvodi izvjeri. Tako. A to znači neispoljavanje. Neispoljavanje toga prema ne može se sastaviti ni u kom slučaju sa osnovom vjere i teuhidom. Znači, ne ima teuhida osim na ovaj način. Kako? da se izrazi razilaženje sa samim. Pa kaže, ako musliman sjedi među njima, šta misliš se ovdje sjedi među njima? Ostane među njima da živi, je tako, među mušicima. I dadne prednost Dunjalku nad Ahiretom. On će biti iskušan da zapadne u ušta. U prijateljevanje sa njima. Je tako? ako živi sa nevjernicima, već je prvo, prvo iskušenje šta da prijatelji sa nevjernicima. Zatim, drugo iskušenje da bude iskušan da povećava njihov broj sa njima. Treće iskušenje da počne polagano smatrati ispravnim njihova neispravna ubjeđe, ubjeđenja i njihova neispravna djela pogotovo ako se vrijeme odulji. Vrijeme čega? Vrijeme njegovog boravka među njima se odulji, a vrijeme kako nije bio sa muslimanima i sjedio sa njima, isto tako odulji. Je tako? Znači, a vrijeme kako nije boravio u islamskoj državi se produži. I pogledajte sad, učenjaci kako im je Allah subhanahu wa ta'ala dao da vide određene stvari. I da te stvari Allah dao koje su videli stavi na papir da bi mi to umjeli pročitati i da bi uzeli ivret. Šta vi mislite? Ovo sad što se događa kod nas i ovo skretanje džematsko i pojedinačno i ovo naginjanje tagutima i novotarima. I ove javne dave koje se uzdižu i podižu i čuju odavde i odavde. A njihovo, njihova suština je, znači, priklonjanje tagutima i novotarima. Odakle to došlo? Nakon što su isti ti bili svjesni šta je ta gut. i bili svjesni šta je novotarija i bili svjesni svega toga. Odakle sad isti i ti ljudi da dolaze sa takvim davama i sa takvim stavojima i otkud odjednom nakon što su neke smatrali ta gutima, a drugi opasnim novotarima, da odjednom su im postali kolege i prijatelji i odjednom su ti znači novotari, u najmanju ruku novotari, postali vođe, u čiji autoritet se ne smije dirnut, i za čiju čast se crvene lica i uzrujava i onaj na najoštriji način se stavio u njegovu odbranu. Kako je to došlo? Ako nije, kako ovdje kaže, posebno ako potraje vrijeme. A prije toga kaže, bit će iskušan da smatra ispravni njihov put. Je tako? Počeće polako da ih pravda počeće polako da ih pravda, da im traži uzor, jedan, pa drugi, pa treći, je tako? Pa kad im nađe uzrove, onda će zaboraviti da im je u početku tražio uzor, Je tako? Da i nekako, eto, opravda, da ima neki uzor. Nije poslijeće to umjesto traženja uzora da ih opravda, poslijeće traži dokaze da su oni u, u pravu. Da su oni u, u pravu. I mnoge stvari ljudi izgube osjećaj za nijanse. U mnogim stvarima ljudi iskube osjećaj za nijanse. A te nijanse su važne kad su u pitanju šta, propisi. Pa ako je neko od učenjaka rekao za, ne znam, neke, nećemo sad govoriti koje, za neki, eto ja mislim da ih ne treba tekfiriti. Ovi to prihvate kao da je rekao, šta, da se ne smiju nikako tekfiriti. O tako? Zašto? Zato što bi oni voljeli da čuju da se ne smiju ti takvi nikako tekfiriti. On bi to voljeli da čuju. Pa kad ovaj kaže, eto, pa možda ih ne baš trebalo tekfiriti, a oni to čuju odmah i prevedu, ne smiju se ti takvi nikako tekfiriti. I tako da. Razumijete? Znači, čuju ono što im paše. Zašto? Zašto? Otkud to? Zašto? Ako nije zbog dugog boravka. Ako nije zbog dugog boravka i svakodnevnog šta? Suživota. I stalnog kon... kontakta. I duge odvojenosti od... od islama. Ispravni dave i muslimani. Pa onda dalje nastavlja. Pa kaže. Čak šta više, obavezna je hijđrat. Ovo je ibret. Ovo je braćo ibret. Ova rečenica koju sad čita. Znajte, zbog nje sve u globalu najviše mi je stalo da, da ovo pročitam na ovom mjestu večer. Kaže. Kaže. Čak šta više. Obavezna je hijđra i bježanje iz islamske države kad u njoj zavlada fesad i kad se u njoj radi ponovotari i kad se prošire grijesi bez mogućnosti da se to promijeni i zaustavi. I kad se umjesto sunneta i pokornosti je tako, na njihovo mjesto stavi šta, griješenje i ne, i nepokornost i novotarije. Iz islamske države vlada i šarijatski propis Pa tako? Ali proširi se pesad. I odjednom ne možeš više ti taj pesad ni da zaustaviš, ni da inkariš, ni da spriječiš. Vađup ti je kaže da bježiš sada. I ovdje kaže, spominjemo, jedan veliki razlog, je tako? Zbog čega je ta beričetna hijđra propisana? jedan veliki razlog i mudrost i sebe zašto je hidžra propisan. A o taj sebe se ogleda u sljedećem. I sad ćete vidjeti da je ovaj sebe u kojem se ogleda mudrost, radi čega je Allah propisao hidžru i učinio je vađibom. Da je ta mudrost danas naš najveći grijeh i nešto što nam se najviše spočitava. Kao najveći promašaj u našoj dani. A to je u stvari mudrost radi koje je Allah Svanova tajala šta? Propisao hijđu. Braće, pratite li? Ne boj ko odavde da ode sa nekakvim dopola pratije, pa onda na kraju ispadne bućkoriš. Opasan je ovdje. Ovdje moraš to ako da pratiš. Znači, ljudi nas optužuju i hljagaju za ono što evo ovdje u sljedećoj rečenci piše da je to šta? Sebe brad kojeg je Allah subhanahu tela propisao hijđu. Nešto znači što je širijetski potrebno i što se traži da se ostvari. A to je i'tizaru ehlil munkeri wal fesadi wa temjizu ehlil imani wal salahi. to je odvajanje i razdvajanje oni koji su pokvareni i koji čine fesa, oni koji čine grijehe i koji čine fesa i odvajanje ili isticanje onih koji su na imanu i na salah, na dobrih dijelima. Znači, temiz znači izuzimanje. Je li tako? Odvajanje. Isticanje. Razlikovanje. Prvo toga je Hidra propisa. Da se istaknu, odvoje i razlikuju. Je li tako? Nosioci imana i dobrih dijela od onih koji to ni koji to nisu. I ne samo zato. Jer nije tačka na ovom. Ovdje samo zarez i kaže i odakle, odakle. Odakle ćete? Iz tog razdvajanja. Iz razdvajanja. I odakle da se podigne zastava džihada radi suzbijanja širka i fesada. I onda ti postane jasno zašto se ljudi toliko boje nekih stvari i zašto se toliko opiru na nečem. I zašto to toliko hljagaju? Zato što znaju da kad je sve pomiješano i kad je situacija najasna, da ćemo moći da se ljuljamo i uljuljkujemo i da pjevamo ilahije i kacide i one sevdalinke bez muzike, a poslije i sa nekom islamskom muzikom, jel tako, plus na to dodamo i islamsko pivo i onda to bude pravo veselje i prava narodna manifestacija. Jel tako? Ali, kad dođe do ovih stvari i kad se počne koristiti šerijatska terminologija, odjednom više nema osmijeha na licu i odjednom se mnogima počnu oči kolutati kao što Allah subhanahu wa ta'ala opisuje jel tako وَإِذَا ذُكِرَ الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِ وَإِذَا uh, Kad bi propisana Jest. borba. e, i kad bude i kad bi propisana bor, borba je tako fi kulubihim رَيْتَ الَّذِينَ فِي nadar al يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ min الْمَرْشِي عَلَيْهِ مِنَ اللَّهُ تَوَي سُورِ مُحَمَّدَ وَدْرُقُوِ سُورِ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَلَّذِي يُغْشَ min al maut Kulutaju očima, znači očim, ono, kao onaj kome se ne svijesti od smrti. Kao onaj kome spada tada unesi. Ono, vidjeli ste to nekad? Niste vidjeli kad upucaš nekoga izbliza, okrenu se od tebe. <laughs> eh, to je to. Znači, to je ono zbog čega je hijđra propisana i kaže na kraju i da nema hijđre. I da nije hijđre, nikad vjera uspostavljena ne bi bila. I nikad se ibadat milostivom ne bi činio i nikad ne bi bila uspostavljeno ili izvršeno šta odricanje od, od mušljika. Nikad se ne moglo ispuniti odricanje od, od mušljika. E, obzirom da smo mi za mnoge tamo ono e, kažu ne, pripa, ne, ne priznaju ove sekularističke, sekularističke vlasti u zagradi tekfir i onaj pozivaju ne znam onaj Na odvajanje, na odvajanje od njih kaže hijđr. U zagradi hijđr. E. Zbog svega ovoga odlučno i odsječno tvrdimo da je hijđra i džihad nešto što će trajati, odnosno što je propisano i što će se provoditi do sudnjeg dana. Do sudnjeg dana. Zato što je sukob neizbježan. Zato što je sukob neizbježan. I zato što će, znači, se stalno obnavljati, odnosno kontinuirano trajati između partije milostivog i šeitanske partije. Međutim, danas ima nešto puno partija. Partije. tako? A mi danas imamo, je tako, puno nešto partija, a u suštini i u stvarnosti imaju samo dvije. I zapamtite, samo dvije partije na Dunjalku ima. Allahova i sve one druge šeitanske. Isto ko pravi i krivi pute. Pravi put samo jedan na krivi koliko hoćeš. Ali sve je to krivo. Zato da treba ponavljati. To tako. Sve je to krivo. Kaže šeht Sakr, Ibn Abdurrahman, Ibn Hasan, Ibn Muhammed Ibn Abdurrahab, znači jedan od unuka šeha Muhammed Ibn Abdurrahaba, u pismu piše isto tako onaj, jedan od svojih savremenika, e, gdje je bio, znači, u situaciji da mu odgovara na pitanje. Da li je, znači, vezano za, za nevjernička mjesta i nevjerničke države, da li je dozvoljeno putovati u ta mjesta. Je li tako? Onome ko može da ispolji svoju vjeru. Ako može da ispolji, da ispolji din. I šta je to ispoljavanje dina sa kojim ostaješ šta? Skidaš sa sebe odgovornost. Šta je to ispoljavanje dina sa kojim skidaš sa sebe odgovornost? Pa onda on njemu u jednom znači je jezgrovito sročenom uvodu navodi da je dokaz, znači da se vraćamo Kur'anu i Sunnetu i tako dalje, ja vama ne bi to duljio, znači nego on odgovara, znači kaže da je to zabranjeno, zabranjeno putovati u mušičke zemlje, tako, mušicima, i odgovara onima koji to dozvoljavaju da boravak, misli se radi boravka među mušicima, je tako? Koji, koji odgovara onima koji to dozvoljavaju i kaže da je ono što su oni rekli u smislu do te dozvoljenosti toga e, batal ili neispravno iz dva razloga. Prvo, prvi razlog zašto to je neispravno jeste, kaže prvo što su učenjaci propis hijdre zasnovali na čemu? na postojanju širka, je li tako? I novotarija i grijeha. Za onoga ko ne može da se tome supro, suprostavi. Znači, prvo ko dozvoljava da se putuje i u, u, u zemlje mušrika, je li tako? U daru kuf, kako bi, da, da jednostavno kažemo. Ko dozvoljava to, pogriješio je zato što učenjaci kažu da je vađib hijđere iz takvog mjesta. Onome ko ne može to da spriječi, šta, širk, grijehe i tako dalje, munker. A kaže od opšte poznatih stvari u vjeri, jeste da je e, širk ono što se vjeruje u pogledu mrtvih, odsutnih i tako dalje, vezanje za poslanike i dobre ljude, e, i tako dalje. Ovdje kaže, nije sad on napominje. Znači nije samo vezanje za poslanike i dobre ljudi. Čak šta više i za luđake. E, hoće da napomene u njihovom vremenu, znači i za lud, i za lude. Znači nije samo za ljude, nego vezanje i za lude. <laughs> znači, onaj, e, u, nje, u njegovo vrijeme, jel tako, bilo je savremenika i to često u Lemao pojašnjava. Kaže, ovi današnji mušići su gori mušnici od onih prije. Oni prije su dozivali meleke, dobre ljude, poslanike. Ovi danas, kaže, vezuju se i dozivaju najpokvarenije ljude. Dakle, i to smo često ovdje spominja. Dobro. Dobro. Što se tiče uh, pitanja, znači sad za, za dar, da li je to dar u islam ili nije, odnosno onoga ako boravi u tome, on kaže da ovdje e, spominje znači da je to e, pogrešno i da e, je pogrešan znači taj onaj boravak jer zato što je obavezna hidžra iz takvi, i iz mjesta zato što je obavezna obavezna hidžra iz mjesta koja su u boljem stanju od od osnovnog daru, daru kufra. Od osnovnog daru kufra. Dobro. I navodi ovdje mišljenja učenjaka iz habelijskog, Malikijskog mezheba i tako dalje. I tako dalje. Dobro. Alikum sen. Na kraju, na kraju kaže da je propis mjesta vezan za stanje u tom mjestu. Za stanje u tom mjestu i propisi se zasnivaju na osnovu stanja u nekom mjestu. Zašto ovo posebno naglašam? Zato što je valjda u njihovo vrijeme kao i u naše vrijeme. Bilo onih kojima je mrsko bilo šta da pročitaju, ali tako i boje se da neće slučajno usput šta naučiti kad otvori kako knjigu, pa onda na pamet, na osnovu svog bogatog i zgrobitog džehla, pričaju i lupaju i definišu oni razne stvari. Tako definišu iman i kufr, tako definišu i daru islam i daru kufr. Pa kad njih pitaš za našu ovu Bosnu ovde, kažu šta? To će daru islam. Kako? Bila. Aha, pa dobro, bila danas. Pa zato što je bila, ne možeš danas reći da nije. Jel tako? I obzirom da je u njihovo vrijeme isto tako bilo takvi ljudi, on onda kaže, mora i tu pitanje da se razjasne, ali tako? Mora i tu da se razjasni. Pa onda kaže, poznato je da je mjesr, šta je mjesr? Egipat, je li tako? Darul islam, koju je, Darul islam, ovo sad kad pitate, ovo mora se dodati, Jel tako? Darul Islam, mi smo završili rečenice koju je oslobodio Amr ibn al-As u vrijeme Omer radijallahu an, je li tako? Je li nije? Znači, ne treba sad dodavati ovo ništa. Sad je jasno šta se misli. Je tako? Pa gdje je onda da su se svi ljudi, da je iđma svih ljudi bilo, da je ona darul harb, da je darul kufr u vrijeme kad je Misrom kad su Misrom vladali Benu Ubejd al-Kuddah. Znači ona je u osnovi bila Darul Islam, je tako? Kad je ušao Amr ibn al-As u Egipat, je li bila Darul Islam? Još, odmah je Amr uspostavio šerijet. Nije Amr bio u gafletu na stran tih stvari. Znači, odmah dolazi i uspostavlja šerijet. Prva stvar. Tako. Nije kovi naši mesari danas, ali tako? Oni bi došli pa prvo mese prodavali, pa banke islamske otvarali, pa možda... Jes, znači obdaništa, pa internet klubove i onda možda nekad da bude to dar u islam. Ženska obaralista. E. Plaže za žene. Deci mudro je, deci mudro je. Znači, uspostavljen je šerijat. I to je bila darul islam, je tako? Kako su se onda svi muslimani složili da je darul kufr? Kad su njom zavladali, kad su Egiptom zavladali, ko? Benu Ubejdel kod dah. A ko su ovi Benu Ubejdel kod dah? Fatimije. Fatimije, je tako? To je Fatimijska država. Što je to sad odjednom darul kufr? Šta fali ako su Benu Ubejdel kod dah zavladali? Šta njima fali? imali višak. Šipk. A, znači nešto nije štimalo sa njim. Kad su pokazali svoj rafidi, rafidizam. Kad su pokazali svoj rafidizam i kad su neke propise promijenili. Učinjaci spominu, kaže, od propisa koje su promijenili, dozvolili su da se sastave u braku dvije se sestre. Eto, tu je. To je bilo. Njihov grijeh. Njihov grijeh, jes. Od, od stvari koji kad neko hoće da ih naplati, eto to su uradili. A s druge strane su uspostavili državu, sprovodili šerijat, uspostavili kadiluke, jel tako, sudili po šerijatu, uspostavili džemate, namaze, džume, Bajram, je li tako? To su sve uradili. Mi danas kad bi imali vladara da uradi ovo što smo nabrali. Mi bi polomili noge da mu odemo prisegu da. Je tako? Mislili bi kad mu prisegu damo, gotovo je zagarantovano nam ženu. A učenjaci ehlo sunneta su ih tekvirili i njihovu državu smatrali darul kufrom. I Ibn Dževzi napisao knjigu Pobjeda nad Misrom. I u njoj spominje da su učenjaci govorili kad bi imali deset strijela. Devet bi na Misr, a samo desetu na Kuds, koji je bio u tim trenucima u rukama, krstaša. U rukama krstaša. I onda dođu, jel tako? Mučenjac. Mučenjac, moram tako reći, jel tako? Uvijek se moram izminjavati, ali ovo mi postalo, pošto učenjaka ima malo, a mučenjaka puno, dođu i onda nam objašnjavaju, jel tako? Da oni koji su se operisali od šerijata i Allahove vjeri, operisali, davno, i čiji mentalni sklop ne podnosi da se spominje Allah i Allahov din i šerijat. Jer im to ili kvari raspoloženje, ili i golica i nasmijava. Da su oni šta? Muslimani. Zbog radi toga što... Imena. Imena zato što vole otići u hotel na pijanku za Bajer. Pravo tako? Bajerno stoveće. Zato sam mišljeno. Da Allah sačuva od takvog pojmanja dina i vjeri. Zatim, još očitiji dokaz. Kaže, arapsko poluostrovo u većini, znači ogroman dio, najveći dio arapskog poluostrova, Zar nije bio islamska država u vrijeme Resula Salavanica? Je bio? Jesu. A šta postade po iđmau ashaba odmah nakon smrti Allahovog poslanika? Salavanica. Šta postade? Daru kufri. Daru kufri harbi. Čim su se odmetla plemena od islama, ostade darul islam samo Mekka, Medina i Taif. Svo ostalo arapsko polostavo odjednom postade šta? Darul Kufr. Inače, kako bi Ebu Bekr naredio Halid Ubnu Velidu na konje i kolje redom. Ako nije to bilo Darul Har. Svete? Znači, to je dokaz da se propis nekog mjesta zasniva na stanju tog mjesta. A na ne, nije na nečemu što je bilo. Ili na nekoj tradiciji, ili naspram zastave. Ili možda naspram imena kako je registrovano negdje. Ili negdje izglasano. Ili na osnovu onoga što piše na pasoč oni koji nosi tako, Islamska republika Iran tamo. Nije tu. nije ibra tu to, nego u stan, praktičnom stanju i na osnovu toga se zasniva, na osnovu toga se zasnivaju i ovi propis. Kaže, bila je tu, znači većina ostrova je bila islamska država, međutim, kad je na ostacima mjesta zavladala stanje zbog kojeg je znači, to postala darul harb, postale su dozvoljeni njihovi, znači i meci, njihova krv je postala nezaštićena njihovi životi, je tako? I onda da se naziva dalje, ili da se dalje zove, ili što se prije toga zvala Darul Islam, ništa više ne znači. U tom trenutku to više ništa ne predstavlja. Je tako? I postaje, znači, i nastupa se na osnovu novonastavog novonastalog stanja i opisa koji važi za to, za to mjesto. Drugo, druga stvar radi čega je batil ovo što je pitao, a šta je pitao? Da se puti i boravi u mušiške sredine i mjesta, znači države. Kaže, dozvoljeno je putovati, ovi koji kažu dozvoljeno je putovati, dozvoljeno ako možeš, kaže, ako ti stanovnici tog mjesta ne zabranjuju da ispunjavaš vađibe vjeri. Je tako? U smislu da izgovaraš šehadet, da obavljaš namaz i tako, tjelesne i vadete da, i, e, da praktikuješ i tako dalje. Ovo je važno, znači. Zbog toga što je već ezan, ja ću to ovako bez čitanja, znači, da skratim pa da ostanete, da, da ne budete osiromašeni za ovo pojašnjenje. Sačekajte oba dvojica sad, da završimo ovo objašnjenje. Znači, hoće da objasni na kraju šta znači ispoljavanje vjere. Je li tako? Neki kažu, dobro, dozvoljeno je, ako ti ne zabranjuju da ispunjavaš vađebe ovu, onu. Ha? Kaže, ne. Nije tačno. Je li tako? Nego dozvoljeno ti je ako si u stanju da ispoljiš vjeru. A ispoljavanje vjere je ono što smo rekli. Da svakoj skupini nevjednika kažeš, spočitaš njihov širk i kup i da kažeš da se sa njima ne slažeš. Pa, na primjer, ako živiš u nekoj sufijskoj sredini, gdje su, znači, sufije, oni ortodoksni, jel tako, oni koji su izašli iz dina, jel tako? Hoće li oni te, i oni puste brade, jel tako? mnogi od njih, na primjer, nisu hanefijskog mezeba, pa će u namazu i dizat ruke na tekvire, tako? Neki su. Dole u Misru, Sudanu, Sresiš, tako. Ha? I odeš ti u mesiju, klanjaš sa njim. Hoće li ti oni zabraniti da klanjaš sa njim? No, će, ni to ne znaju da ti nisi njihovog mezeba, je tako? Da nisi njihovog širka i kufra. Je li tako? Ne znaju. Hoće li ti zabraniti da nosiš bradu? Hoće li tvoja žena zabraniti da nosi nikab na I oni se svega toga drže. Međutim, ovi koji tako to definišu, kažu dozvoljeno ti tu da boraviš. Nije. Dozvoljeno ti je pod uslovom da im kažeš i da im ukažeš na njoj širk i kufr. I da im kažeš da se ne slažeš sa njom. Ako tako možeš boraviti, dozvoljeno. Ako ne možeš, nije dozvoljeno dozvoljeno. Tako sa sufijama, tako sa rafidijama. Možda se ni oni neće prepoznat da nisi rafidija, jel tako? Ali moraš ti da se dekla, deklarišeš da bi ti bio boravak tu do dozvoljeno. Eto, ja vam sad ovo, židovima, kršćanima, da ne pričam, jel tako? Demokracima, a, ja, o tako, isto moraš da ima kažeš vi i ta vaša demokratija tako, tako, tako. Vi ste to dobro naučili šta je. I onda i sve to što ste dobro naučili spočitate i onda u tom slučaju šta? Znači, čim si im se suprostavio i rekao da se ne slažeš sa njima, odmah si ih poz... pozvao, je tako? Gdje si ih pozvao? Da se ostavi, kad im objasniš da je to širki kufru, valjda to znači da da im preporučuješ, odnosno da ih pozivaš da se ostave, ostave toga da se prihvate ispravnog dinja. E, po tim uslovima je dozvoljen boravak. Allah vas ne radi. Ostalo je još možda, onaj, sad nek neko provuče. Ostalo je još pitanja vezanih za, za ovu hijđru. Znači, šarijatski dokazi koji obavezuju na hijđru i tako da je Detaljnije objašnjenje u što, što znači ispoljavanje dina i tako. Allahu akbar, Allahu akbar. Vidi da je uh, hidra vađib, ili tako, hadith iz koji se vidi da je hidra vađib. Šta je sa, kakav je propis onoga ako boravi i živi među mušicima i kako su njegova stanja i tako dalje. A pa to ćemo za lavu pomoć nekom drugom prilikom. Ono što je važno, znači, za večeras a, je činjenica da vi zapamtite znači a, propis hijžre, obaveznost hijžre, obaveznost okupljanja muslimana i njihovog odricanja i odvajanja od mušrika i ne samo od mušrika, nego i od fasika i novotara i novotara i novotara i novotara. Da tako? I fasika novotara. I svaki novotar je fasik. Da tako? E, to da dobro zapamti. Zašto? Zato što se mnogo, mnogo ove dana spočitava, odnosno osporava osporava put koji vodi ka tome i ka čemu još? Uznizanju, jel tako, zastavi, podizanju zastavi, džihada, podizanju zastavi, džihada. Je to <clears throat> odvajanje osnova, suština narađivanja hiče? Jeste. Svakako, znači, Mnogi ljudi danas su izgubili osjećaj za ovaj din. Sasvim otupili, znači izgubili orijentaciju vezano za propis ovog dina i njegove osnove. I onaj koga makar koliko bilo osjeti, u mu tako izgleda, znači poredano, tako kuva ceda, ništa tu nema. Nesložene strane. Međutim, oni koji e, strahuju, jel tako? Kao što je se pojavilo strahovanje. Pojda unzile curaton, mahkemeton, vadukira, fihel, kitab. Kad je objavljena jasna sura u kojoj je spomenut kitab, kao što kaže jedan šehova, Allah je hamu, preselio je, kaže, ovdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže i kad je spomenut kitab, a nije kaže džihad, Jer Allah subhanahu wa ta'ala zna da će doći mufsi i reći, znaš, pa džihad ti je ono, perom, pa ovo, pa ono, je tako? Čak će doći toliki mufsi da, da kaže džihad ti ono, znaš, sportsko natjecanje, neko tako. <laughs> I to ti je sad džihad. Urim. <laughs> Allah sačuva, je tako? Nije nego qital, tako? A qital nema mogućnosti da se protumači niti da se rastegljivo objašnjava. Kital ti je jednostavno znak jednaknosti ubijanje. Je li tako? Klanje, ne može ništa drugo. Borba. Borba na život i smrt, je tako? Pa, molim Allah Spano Tehada da nas učvrsti i uputi. Ali, znajte da bez borbe i bez spremnosti. Mi moram prvo dokazati sebi da smo spremni za ovaj din založiti sve. Je tako? I da smo spremni Allah subhanahu wa ta'ala za džennet prodat svoj život, svoj metak, tako. Prvo moram dokazati to sebi. Pa onda i ljudima oko sebe, ljudima koji mi pozivamo ovom dinu, I Allah subhanahu wa ta'ala to hoće. I onda se dava šeid. I onda se islam uspostavlja. I onda se vjera i šarijet uspostavlja. Bez toga nejasno stanje može, može trajati. Međutim, ja smatram da u ovom našem slučaju nejasno stanje neće trajati. Allah najbolje zna. Zato što nejasno stanje ne traje nakon što dođe istina. Kad je nejasno stanje, nejasno traje. Ali kad dođe istina, ta istina je iskuše, iskušenje. Koji prihvati, bit će spašen, koji odbaci, bit će upropašten. Biće upropašten. I pogledajte priče svih vjerovjesnika. Kako idu? Idu tako. Narodi su bili u zabludi, i nikom ništa. Sve dok nije došao Ja jasan dokaz. Kad je došao ja jasan dokaz, jedni su ga prihvatili, u njega povjerovali, drugi odbacili i onda slijedi spašeni ovi, ovi u propašti. Molim Allah subhanahu ta'ala da nas učini da budemo među spašenima. Da budemo među spašenima. Molim Allah subhanahu tela da nas uputi na pravi put. Amin. Da nas sačuva od svake zavode. Amin. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uđenu to je. Amin. I spasi od džahanna. Amin. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ti bori na Allahovom putu. Amin. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na tom putu. Amin. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od pogrešnih postupaka. Da nam podari razboritost. I da nam podari razboritost u osudnim trenucima. Amin. Da nam podari da ispravno odlučuje u najvažnijim pitanjima i najosudnijim trenucima. Volevo Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će se snaći i koji neće biti zvunjeni i koji će prepoznati uvijek pravi put i tim pravi putem ići i da nas učini od onih koji će prepoznati zavode i koji će se uvijek te zavode klonuti. Volevo Allah subhanahu wa ta'ala da uputi nas i sve one koji kod nas neko pravo imaju da podari bereket nama u našem učenju, u našoj davi, u našim porodicama i našim imecima. Molim Allah spano tela da nas učvrsti. Molim Allah spano tela da ubrza svoju pomoć i povijek. Molim Allah spano tela da nas učvrsti. To je bilo ono što sam rekao, što sam promašio, molim Allah Svano Tela da mi oprosti i vas Allah Svano Tela da nagradi za sabor i strpljenje. Pa ovo vrijeme još do ikameta, ako neko od vas ima šta da doda još pojasni, razjasni, sugeriši, ehlom se. Znači, dao sam vam izum da sad vi malo pričam. Duži. Šta je braći, niste svi danas umorni, šta je? Da se dostavi istina. Ova istina je kratka i jasna. Kad je ljudi ne prihvate i uporno odbacuju, jel tako, neće ih Allah subhanahu wa ostaviti samo na tom stanju nego će se to produžiti. Kao što se produžava ovo vrijeme i situacija, to tako, vi vidite da na nešto sazriva. Pa valjda slutite na što, tako. Da se situacija razvija, jel tako? Da se svako, svaki dan, jel tako, ljudi prihvataju ovog dina, a ima i drugi koji pokazuju svoje pravo lice, jel tako? Em hasib alladine fi kulubihim maradom, لن يخرج الله أضغانهم زر مثلي أني چيا سو سرца بولسنا هي زر stvarno misli da će to tako ta bolest da će to se nešto sakriti ne sve će to svakoga od nas će Allah subhanahu tara pokazati jel tako zato što će nas Allah pokazati i zato što će ova skupina koja ide ovim pravim putem i molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi na pravi put svakom pitanju da budem na pravom putu Znači, koja ide ovim putem, imati uvijek onoga kojoj se supro, suprostavlja. Evo u ovom tekstu koji sam bio mislio da pročitam o, iz knjige El Vela Valbara, ima jedan citat od šeheh Veslama Ibn Tejmije, kaže Allahova je mudrost da kad hoće da uzdigne istinu, da pošalje one koji će je ospora, osporavati pa će se ona dokazivati, jel tako? Osporavat će je čime? Čime će osporavati istinu? Batilom, jel tako? A nosioci istine će taj, taj batil istinom pobijati, tako se istina uzdiže. Znači, shvatite uvijek da će biti skupina koja će razne skupine su u odnosu na istinu. Ja sam govorio i o tome tamo u onoj risali od šehe uh, Hamed bin Atika, rahmehullah, koji smo čitali tamo u, u bajvatima, spominje baš to. Kad dođe istina ljudi i ovaj din kad se širi, znači podijeli se ljudi. Jedni ga zdušno ponesu i ti je najmanji. Iskreno ga ponesu, jel tako? I ti je najmanji. Drugi se sklonu sa strane i čekaju da vidi ko će pobijeti. Jel tako? Treći se supro... suprostavi, jel tako? A nama je Resul sallallahu alaihi sallam zagarantoval, kažem nama, zato što čvrsto vjerujemo da smo na dokazu, da smo na kitabu i sunnetu, zagarantovao da će biti te skupine i koje će se sa nama razići i koje će se nas na cijelivo ostaviti. Je li tako? Ali nam je zagarantovao da nam neće naško. naško. Znači ne treba uklijevati. Eto to savjetujem. Znači ustrajavati na ovom putu, pozivati ovome putu i ne treba uklijevati. Ko hoće nek prihvati, alhamdulillah, ko neće, pa nismo mi krivi nisu mi krivi što neko neće. O tako? Jer Resul sallallahu alaihi sallam garantuje tako. Spominje da će biti. La yadurruhu man hazalahum. Neće im naškoditi onaj koji na cjedilu ostavi. Šta to znači? Šmugne čim malo zagusti. Niti će wala men khalafahum. Niti onaj koji se sa njima raziđe, koji se suprostavi. Neće im naškoditi. Prvo tome, niko, molim Allah smano tela da nas sačuva od toga, niko ne treba pozivati ni ovome, ni onome, nego jednostavno di, din. Prihvatite se ovog dina, ne imate nikakve obaveze prema meni. Ni prema nekom skupini određen. Ne, ne, prihvati se ovog dina radi sebe. Zato što je ovo pravi put. Zato što je propao svako onaj ko ne ide ovim putem. Ko ne ide ovim putem. A ja sam namjerno večeras spominjao ove stvari. I spominjao ovo da zato što se plaši, plasiraju šube i izgleda da ćemo morat stvarno na kraju iako izbjegavamo čitavo vrijeme da bilo šta napišem pa da se potpišem. Jer čim nešto napišem, potpišem se, onda ispade da smatramo da smo mi već sazrali, jel tako, učenjaci da imamo nešto da iz svoje torbe ponudimo, jel tako, a to sve nije ni blizu istine, znači, nego jednostavno opominjemo, zikrimo, pozivamo i tako da Ali morat ćemo na kraju, ako Allah dadne života, kad makar malo, ona ono, jest, znači, da napišemo novi keš po šubuhat. Jel tako? bosanski. Kešfu šubuhatil Bosnije. Tako ćemo napisati. Razotkrivanje bosanskih šubhi. Ko što je napisao Šeji Muhammed Ibram Dubahab Kešfu šubuhat. Mi ćemo morati ovdje bosanske šubhi razotkrivanje. Mi ćemo morati Ali će to biti jedan veliki tom. Jel tako? To će biti hiljadu stranica, jer toliko je ti šubi da to ne možeš sve ni nabrojati. A on, šejih rahimahullah, nije u svom kešu šubhat spomenuo više od deset, čini mi se jedanet, koliko je šubi spomenuo i odgovorio na njih. Mi imamo daleko više problema. U nas će biti makar hiljadu šubi. Učite za mladosti. I od tih šubi, koje od učenjaka sa vama? La havla vola Svi su učenjaci s nama. Šta vam je? Ulema ehlu sunnata kroz čitavu istoriju. Na kojem je putu bila? I šta se mi, oko čega se trudimo, ako se ne trudimo da idemo tim putem? Molim Allah Ismanu Atara da nam podari vesire. I da nas srčuva od svake zavrde. Da nas srčuva od strasti. Ehlen, eh sad. Ti stvarno sa guru. Da upitam u vezi hijab neizbirno je normalno i jer nema nikakve sumnje da hijđa dok sudnje dana krati isto kao i džihad. Sad pitanje u ovom vremenu kada mislim svi, svi to jel, vidimo da kada apliciramo ovo što smo pomenuli da zaista nema te zemlje sada možda imaju ponegdje ovako znači područje. sela, područja gdje se vjerovatno ja nisam lično što nisam bio ni tamo u, u Malči još vidjet ćemo inša Allah. <laughs> ovaj, gdje, gdje znači Darul Islam, znači ako ne postoji mjesto koje je može adekvatno da akomodira muslimane, muvahide koje se po, pozovu na tako mjesto. Da ih zaštiti, da, da ih povedu u Je li tako? Inša Allah, isto tako. Ne, ma dobro, sad mi to treba da organizujemo, jel? Yes. Budemo ti koji će organizovati. Na da znači, zatim, bila... težimo, jes? Sad kako čovjek i onda ova druga stavka po pitanju da li je dozvoljno otići u daru kufr, kad i ovo daru kufr, znači malo da pojasnimo E, eh, dobro, znači da ne bi bilo šubhi, ja ovo nisam govorio, e, znači nivalo ciljajući na nešto određeno, ako je nekome prostrujalo kroz glavu, ne. Nego potenciranje, znači i isticanje, obaveznosti hijđre u smislu šta? Da je obaveza razbijanje šubhi koje se šire ovde. A to je, znači, nekako da, da se muslimani izdvoje, jel tako? Svata, to je nešto što se prigovara. To je jedna stvar. I druga stvar, obzirom da smo mi udarili kufr, da ispunimo onaj šart da bi skinuli obavezu sa, sa sebe. Koji ispoljavanja vjeri? vjerni. To su dva cilja, znači, dva cilja. Da se razumijem. I to su dvije poruke koje, koje mi je bio cilj. Znači, prva poruka jeste da je, znači, da se muslimani okupi i od nevjernika, fasika, mufsida i novotara odvoje, to je cilj šerijetski. Opravdani šerijetski cilj, a nije mahana radi kojeg je naređena hidra, to jedno. I drugo, da znaš ti sad u ovoj sredini šta da radiš. Pa tako, šta? Iz polje vjeru. I skini sad na taj način svoju obavezu sa sebe. A govorili smo kako ćeš iz polje vjeru. Jel to sad? Taman. E, to je. Jasnije, inače, hidža je samo ostavljane, jel harama i to je hidža. Isto je znači hidža, jel ali što ti ovih hijđe, znači postala i fizički hijđa, sad to je znači nije, inša Allah, jel, vakati ne postoji tako mjesto, ili... Mi pozivamo, znači, mi pozivamo, mi pozivamo da se izgrađuju ehlu sunetski mesčidi i da se ehlu sunet nastanjuje oko tih mesčidi. Je sad uklopio čitav mozaik jel sad će, znači da se ehlu sunne oko tih mesti da grupi jest, da se oko tih mesti da grupiš e. znači ako neko pita a pa pita će a ne imate vi šarijatski dokaz za to jest, onda recite sav Kur'an i sunnet i iđma svi učenjaka su složni da je hijra vađe dobro Dobro, džezakom lakaj. On oni ne govori da je to hijra, nego je to neka izolacija. Sad gdje ste kupili tu onaj selu te izolirane, ko vam je dao tu sahnu, jer da nije ostalo ba kupili. Tako. Dobro, džezakom lakaj. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Evo Hvala. ovaj Hvala. Hvala. je bila, I ovaj spav kraće i ovaj posle hudbe imam je pat do Kaže, na kraju ima jedna obavijest, kaže, pozivam u ime islamske zajednice i ime svoje, kaže, sve vas tu, ovaj, muktedije, da izađete na izbore i da glasate i kaže da prenese, prenese to onima koji nisu prisutni. I ja i ovaj, par braći smo ustali i izašli, nismo za njih A ta ista, isti imam nam je prijetio policijom, izbacio nas iz džami u, kojem, u gdje mi živimo. I mi nećemo iza njih da klanjamo. Prostavio se dosta. I onda je nama jedan brat <clears throat> govorio da mu je rekao jedan daja u tom smislu da smo mi znači njega ovako da može citirati i parafrazirati, šikanirati, odbaciti, protektirati, čim riječ mu iza njega stranjamo. I ja sada tebe pitam da li je tu ispravan naš postupak što smo izašli iz mreži da je nismo za njih stranjamo. Jer on pozvona na, na izpravo. E ja sam već prije govorio, znači, da kad čujete od nekog imama, lično se uvjerite, osvjedočite, da poziva, znači, tako na izbore, da to podržava i tako dalje, da ga upozorite na to i onda, ako ustraje na tome, da naklanjate i da mu odmah kaže tu, znači, da nećete klanjati za njih. Da nećete klanjati za njih. To je bilo, znači, davno. E, ovo neklanjanje za njim ne znači, znači, u svakom slučaju tekti. Nego to znači heđu. Je tako? Ignorisanje nekoga koji na nekom munker. Je tako? Zašto kažem ne znači u svakom slučaju tekfir? Zato što može da ne bude znači onaj u pitanju tekfir, a može da bude i kup u pitanju. Ali sad da se vi ne zamarate, znači, jel to ovo ili ono, uglavnom da se ograničite na to da, da ga ignorišete rad, radi toga da se ukaže iskrenje pražnje na ovo krupno pitanje i tu krupnu grešku, jel tako? Jer neki, znači, ono što bi bilo ko jeste otvoreno pozivanje u demokraciju i podržavanje demokratije, što je u stvari vjerovanje u nju, jel tako? odnosno vjerovanje u tagut, je li tako? Međutim, kad neko pozove da izađete, glasajte, ne mora da znači šta? Da je on dozvoljava demokraciju. On isto možda, je li tako, mrzi je i ne voli je i odvraća objodinje, je li tako? Ali ovo je samo puko gla... glasanje, je li tako? glasati, ne, znači, samo glasanje nije demokratija. Demokratija je kompletan sistem, je tako? E to je razlik. Zato što to vodi ka tome, znači, on u početku će, je tako, hajte glasajte, pa poslije možda preporučiti neku stranku, pa, znaš, malo pomoći. Ali odma na kraju se kandidovati, je tako? Ali odmah u startu da se to zaustavi, da se odmah skrene pažnje na to krupno pitanje. Tako da, onaj, vi to njem prenesete, znači, ne boj reci da slušaš od drugih, izišli smo zbog toga i toga. Na lijep način, yes. recem Miliću što se nas zvao, ti rekao na ovaj dalje da ne smiješ zvati. Znači, da je na dobro. A reci tom i po selami, a reci šta ćemo ovo što nam je zvao milicanijere da nas upoznaju. Nemojte, brać, obraćati sa na ove budale što vas odlaš od ljudima. Nemoj to prije 1600 godina rukom Asaba zapisano je riječ. Da će biti oni koji će vas pozivati u Čehena. Koji se zove u A bit će naše, kaže, boje i naše krvi i naše jezike. Jezike. Znači, nemoj je to, nemoj te ti sestre, to možeš ti gledati i tako ti šetkarke neke. Dobro, da zakela hajde. Da zakela hajde. Bora, vazo, ujo je. je sami, če je u sredici kalenča. za milicu, odmah je A brate, kako se zbontujete za takvog imama? Ona je, to nije slučaj samo kada Znači, otvorno imam, ona kaže, uči, i da ti plus poruči prema nekim bradatim ljudima. Razumiješ? Da kaže, recite to, mi smo, čišće meni, da mogu da mu za 24 sata zabranim ulazak znači, u taj grad, hajde da primarim ovo Sarajevo, da neko kaže ne može ti ja, nuse te zabranim za 24 sata ulazak na ovaj kvar da ti budeš pregovočio. Da kaže, da kao policija nije... Ja, ovo taj kako ili... Kakav je vodu ili... Znači, pazi, nije riječ o znači- nekome da kaže, ne znam ja nego, znači, to su pitanje ljudi, onaj, koji su danas bacani kod ovih gledatelji ljudi, oni sa pošama, na glavama i kaže, oni je rekao tako, ti sad kad počeš, znači rekao, pa dobijem. Šta će prema njemu raditi? Pa ne znam, već. Kupi skil banane, odneseš. Dobro djelo. To su situacije, znači, onaj, različite situacije, onaj, šta možeš ti da uradiš? Bog sam znači. rekao jednostavno, ko što mi rekao, on zove. Pa A mogu ja reći, da je to zabranjeno na zaključenje? Treba njima prijetiti, znači isto tako kad onaj u osnovi moj savjet je, kad ti prijeti tako, je tako, onda ti njima prijeti Allahom subhanahu ta'ala. Jer Allah subhanahu wa ta'ala nas uči, voj uhavu i funeke bil min duni. A oni tebi prijete sa onima koji su ispod njega. Ispod koga? Ispod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ispod su Allaha subhanahu ta'ala. Elejse Allahu bi kafin abde. Zar nije Allah dovoljan svome robu? Ti samo to kažeš. Da tako? Kad tako zaprite, ti njem kažeš, e, vidiš, sad je prilika da ja tebi skrenim pažnje na kuranski ajed, tako, tako i tako. Tako, prijetite sa onim koji su ispod njega, Allah subhanahu wa ta'ala, a zar Allah nije dovoljan svome robu? Pa vi budu. Tako, ne mojete uzmicati, braći, znači. Pozdravi, e, svi tu. Nije problem. Svi navalite na mene. Evo, ja se na Allaha oslanjam. Kako kaže, kud ali sela. On sve živo drži za čupera. Je li tako? Ja se na Allaha i vašeg i mog gospodara oslanjam. Budite. Dakle, Allah vas pomo. Nemojte uklijevati, nemojte žaliti. Na ovom putu što god vas zadesi od straha. Od tako? Gladi, gubitka i metka i života. Ne sa čim ne žali. Nego, žali ako si promašio i u nekom pitanju nisi na istini i tako dalje. Tu je žali. Traži dokaz i uči vjeru a ovo stanje malo prije koje ti spomenu nema veze nekrat. Kafiri zaviruju da sad ne govorim ovdje, se ne dražava. Nema veze na Kijevu, nema veze na Kijevu. Drugi nam prijete i kažu šta ćete kad nam zabrane da nosimo brade i da nam žene nose ni kave, šta ćemo onda? Pa Allah te uputi, onda nas neće biti, inša Allah. Normalno. Mi ćemo svi prije toga izginuti. A vi ćete možda ostati da to poniženje <laughs> Tako nam prijetite. Udubi. Još će kada vi ćete biti krivi. Maša. Mi ćemo biti krivi što smo izginuli pa braneći svoj din i svoju čast Zato ćemo biti krivi? Zato nek budemo krivi. Odmah nek se to desi i nek budemo za to krivi. Jednostavno mora biti riješen ovaj put na kojem se moraš pokupati i riješiti. Završi. Allah vas pomogu. Da ne bi se odružio svijelo. Mm. Navjerno sam malo pustio.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 E, jedan mjezin sad koji nam je koji nas je onaj podsjetio